Tev rokās ir mans laiks, es zinu, man to nesaprast, un tas uzticos. Man reizēm augstā sirds, piedod, kā uz sevi paļaujos, tu man vajadzīvi. Tev rokās ir mans laiks, es zinu, man to nesaprast, bet es uzticos. Man reizēm augstās sirds, piedot, kā uz sevi paļaujos, tu man vajadzīgs ja arī krītu, tu celties liec, pat ja es maldos, tu roku sniec, turēšos es, turēšos es, turēšos es. Tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es, Tev uzticēšos es. Tev rokās dzīve šī, Tevi es pilnīgs varu kļūt un es uzticos. Man reizēm akmens sirds, piedod, ka staigāju es viens, tu man vajadzīgs. Ja arī krītu, tu celties Dievs, pat ja es maldos, tu roku sniedz, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es, turēšos es, turēšos es, turēšos es, tev uzticēšos es. Tev rokās ir mans laiks, es zinu, man to nesaprast, bet es uzticos. sasīs, piedod, ka sevi paļaujos, tu man vajadzīgs. Debes Tēvs, tiešām, kungs, mūsu laiks ir tavās rokās, kungs, tā vienmēr ir bijis, kungs, jo no paša sākuma tās tu esi zinājis mūsu dienas, kungs, un mēs, uh, Dievs, uzticam, kungs, tiešām savu dzīvi, kungs, to laiku, tu mums esi atvēlējis, mums šeit dzīvot uz zemes tās savā starpā un tavā priekšā, tāpēc tēvs, mēs lūdzam, ka mēs to neizniekojam, kungs, bet ka mēs to dzīvojam liederīgi, tēvs, ka mēs to piepildām, kungs, ar visu, ko tu esi paredzējis, tēvs. Kungs, paldies, ka, ka mūsu dzīves, ka mūsu mūži, mūži tās ir tavās rokās, kungs. Un ikvien tās cilvēki, kungs. Ikvien mums blakus tās un mūsu paši tās, mēs esam tavi, kungs. Tās viss ir tavs. Tu esi sākums, tu esi nobeigums, debes tavs. Kungs, Tu pasaki, kad pietiek tās un kad vēl vajag tās. Paldies Tev, kungs. Tiešām paldies Tev. Ja arī krītu, Tu celties liec, pat ja es maldos, tu roku sniedz. Ja arī krītu, tu celties liec. Pat ja es maldos, tu roku sniedz. Turēšos es, turēšos es gure esua ez, te guztitzexuaz ez, gure esua ez, gure esua ez, gure esua ez, te guztitzexuaz ez. kungs, visu mani tu, bez atlikumā, pieņem sirdī salaustu, pieņem mani kungs. Vēlos dzīvi savu kungs, pie kājām tev līdz, mīlestības un Tev, kungs, upurē. Ņem, kungs, visu mani tu, bez atlikuma. Pieņem sirdī salaustu, pieņem mani, kungs. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākā kunga mīlošana, labēji, ko varu teikt, dziesmās izdziedā, lai es izteiktu, kungs, tavu mīlestību, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt, savu pār katru elpas vilcienu. Tevā dodu, mani mīlot glābeitu, krustā noamīri, manu grēka smagumu. Tu izdzēsi, debes vārtus atvēri, godā Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, raugam vislabākā, kungam mīlošā, glābēj, ko varu teikt, dziesmās izdziedā, lai es izteiktu, kungs, tavu mīlestību. Vārdos izteicams nav, to sirds manā jūt. Savu pateicību es Tev atnesu. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam kunga mīlošana, glābēji, ko varu teikt. Dziesmās izdziedā, lai es izteiktu kungs, tavu mīlestību, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. 바르구와 구와 바르구와 draugam vislabākā kungam mīlošā labai ko varu teikt dziesmā izdziedā lai es izteiktu kungs tavu mīlestību vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību es tev atnesu, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu kas valda mūžīgi. Debes un zemes radītā. Mans mīļais debesu tēvs, slavēts ir tā kunga vārds, kas valda mūžīgi. Baby, soon mans mīļais debesu tēvs. Aleluja. Gods Dievam augstībā, lai mana sirds priecājās. Aleluia. Gods Dievam augstībā, lai mana sirds priecājās, lai mana sirds priecājās.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 debes un zemes radītājs. Mans mīļais debes un tās, priecājās, lai mana sirds priecājās par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu tēvs, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debes cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs, cik brīnišķīgs mans mīļais debesu tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels Music Live. esmu, manas bailes kļūdās un mani atjauno. Tev dzīvi savu dod. jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam piedar vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tava gaismā cauri tumsai spīd, mēs dziedam tavam godam, mūsu kungs un Dievs, jo vienmēr Tava gaismā cauri tumsai spīd. Mēs dziedam Tavam godam mūsu kungs un Dievs. Tava gaismā cauri tumsai spīd. Mēs dziedam Tavam godam mūsu kungs un Dievs. Jo vienmēr Tava gaismā cauri tumsai spīd mēs dziedām tavam godam, mūsu kungs un dievs. Glābējs viņam piedar vārā, jo tikai viņš spējīgs glāb, tikai viņš spējīgs glāb. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tēvs, mēs arī šodien varam apliecināt, kungs, ka Tu esi dzīvs. Jēzu Kristu, Tu esi dzīvs un augšām cēlies. Un paldies Tev, paldies, ka Tu nāc un šeit, šeit tiešām ar mums, ka Tu sūtīji savu svēto garu, ka tas ir mūsos, tas ir ar mums un līdz pasaules galam. Dievs, paldies Tev. Paldies arī, ka šodien, kungs, mēs neesam tālu, kungs, Tu neesi tālu no mums, Dievs, paldies, ka Tava roka nav par īsu, lai mums palīdzētu, kungs, Tava auss nav aizskatus, lai nedzirdētu, kungs, arī, ko šodien Tev lūdzam, kungs, ka arī Tu pieņem, kungs, mūsu pateicības Tēvs, mūsu slavu, kungs, no Tev, kas nāk priekš Tevis debes Tēvs. Paldies Tev, kungs, paldies Tev, Tēvs, viss gods un slavu Tev, kungs. Jā, amen. Tā, bet kā vienmēr es aicinu, ka mēs aizlūksim par vārdu, pirms mēs sākam, ja? Dabas Tēvs, paldies Tev, kungs, paldies, ka mēs varēsim lasīt, Dievs, eh, no Tava vārda, kungs, kas ir patiesība. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka Tu, svētais gars, tiešām mums atklāja to, kas ir no Tevis, un lūdzam, ka arī tas, kas ir no Tevis, lai arī paliek mūsos, un eh, viss, kas ir no cilvēka, kungs, lai tas aiziet garām, kungs, lai neķer mūsu sirdis un, un eh, nenes nekādas augļas, kungs, kas ir no pasaules. Dievs, bet lai Tavs vārds uzrunā mūsu ikvienu, kungs, arī šajā dienā, šajā vietā, Dievs, jā, lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Mm, sākšu ar atjautības uzdevumu. Uh, Ko ir viegli saņemt, bet grūti dot? Naudu. Pareizi. Neiedomājieties naudu. Ir viegli saņemt. Viegli saņemt. Vai nav viegli saņemt naudu? Nav. Jums algu, kad maksā. Jūs, ā, grūti, ā, nu jā, strādājat. Grūti ir strādāt, bet patīkam ir saņemt. Piekrītat? Piekrītat? labi patīkam ir saņemt. Līdz ar to arī nu, viegli ir saņemt, ka ja dod mums, ir labi. Bet šoreiz ne par naudu. Ko ir viegli saņemt no Dieva un ko ir grūti dot cilvēkam? Piedošana, kas vēl vienīt? Mīlestība. Ko vēl saka droši? Sakam, ko? Nesaka priekšā. Žēlistība. Žēlistība. Tātad žēlstība. Un es vēlos, ka mēs šodien apskatām kādas šautnes par to, kas ir žēlstība. Un, ziniet, bieži vien mēs netiekam skaidrībā par to, kas tad īsti ir žēlstība. Jo tas tāds termins, iespējams, ko mēs pielietojam, bet kādā brīdī nemaz neizdomājamies, ko tas nozīmē. Ja? Kad, kad es tā kā gatavojos arī, um, ko, ko dalīties ar jums, uh, apstījos kāds materiāls un tur vīri ar ento desmit gadu stāžu raksta entās grāmatas par šo tēmu. Un es domāju, man pietiks ar pārdesmit minūtēm <laughs> pirms tam. Un es tā kā biju sagatavojies, un es domāju, papildus lapstīšos kādu informāciju. Un tur viņi raksta grāmatu grāmatas. Un es domāju, ka jā, bet tur tiešām no vienas puses žēlistība ir tik vien dziļa un plaša, un no otras puses viņa ir tik vien vienkārša. Tik vien vienkārši. Bet es vēlos, ka mēs uh, apstamies par to, kas tad ir žēlstība, vēlreiz par šo pašu vārdu. Tātad žēlstība ir nepelnīta Dieva dāvana. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram izpelnīties, ko mēs nevaram nopelnīt. Tā ir Dieva žēlstība, ko viņš izvēlās dot mums katram. Un žēlstību raksturo kādas lietas, kas, kas mums palīdzēs labāk saprast vienmēr, kad mēs dzirdam šo vārdu, kas tad ir žēlstība. Un es vēlos pieminēt eh, divus, divus tādus vārdus, kas raksturo žēlstību, un tā ir labvēlība un tā ir piedošana. Ja? Jau pieminējām jau piedošanu un, un kādas lietas. Labvēlība un piedošana ir tādas divas lietas, kas raksturo žēlastību. Ja? Tātad, ja dzirdam vārdu žēlastību, tātad mēs varam arī eh, viņu izskaidrot kā ar labvēlību un ar piedošanu. Lai mums šis jēdziens vienkārši nepaliek tāds abstrakts, ja? Uh, Un arī tāpat laikā, kad dzirdam apžēloties, apžēlošanās, arī Dieva vārds, kur runā, arī tas ir par to pašu žēlastību, arī par to pašu labvēlību un piedošanu. Ja, tātad, kad dzirdēsim šo vārdu, tad lai mums ir skaidrs, ka tas tiek vairāk apzīmēts kā lab, izskaidrots kā labvēlība un uh, piedošana. Ja? Tātad galvenā šīs dienas rakstuvieta, um, vai cik mēs pierakstam Cik mums pierakst? Labi. Tad kādas no tām rakstvitām, ko es nosaukšu, ā, mums jau arī ir vārdu meistars. Tad, tad mēs redzēsim arī tur viņas. Ja, bet kādas varbūt es vienkārši nosaukšu, un viņš noteikti parādīs. Tātad, pirmā ir Efeziešiem 2, 1 līdz 8. Ja, vēstule Efeziešiem 2, 1 līdz 8. Tā. Un tur stāv rakstīts šādi. Tur stāv ļoti lieliem burtiem rakstīts šādi. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakaļaut šīs pasaules vāras nesējām, gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos – Kopā ar tiem arī mēs visreiz dzīvojam savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāti iegribām, pēc savas dabas būdam Dieva dusmības bērni kā visi pārējie. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus – un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savus žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Jā, tā tad Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, mums ir Dievs šo dāvanu. Un atslēgas vārds šim visam ir – Jēzus Kristus. Jā, tā tad viņš mums tā ir mīlējis, viņš mums tā ir nācis pretīm, ka viņš mums ir devis Jēzus Kristu, savu vienīgo dēlu, kurš nomir pa mums ikvienu, par ikvienu no mums, un kurš augšām cēlās un ir dzīvs. Jo raksti arī saka romiešiem 10, 9, 10, uzslēdz varbūt, jo ja to ar savu mutu apliecinās Jēzus par kungu un savā sirdī ticējis, ka Dievs viņu uzmodinās no mirušiem, tu tiksi izglābts. Romiešiem 10, 9, 10, ja nemaldos, ja? Tātad, ja mēs ar savu muti apliecināsim Jēzus par kungu un savā sirdī ticēsim, ka Dievs viņu izglābs, augšām cēls, mēs tiksim izglābti. Tātad, žēlistības atslēgvārds ir Jēzus Kristus. Jo tiešām Dievs eh, pasaulē sūtījis savu žēlstību, kur pilnā mērā izpaudusies Jēzu Kristu. Jo, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu, un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinās no miruņiem, tu tiksi izglābts. Jo, jo ar sirds ticību panākam taisnību, nākamais pants, bet ar mutes liecību pestīšana. Ja? Tā tad mums ir dot pestīšana, Jēzu Kristu. Dievs savu žēlstību mums ir parādījis. Kāpēc Dievs dod žēlstību? Tāpēc, ka viņš mīlēja tagad mēs zinām, Dievs tiešām tā mūs mīlēja, ka viņš deva savu dēlu. Un, un, un cik daudz viņš mīlēja? Tik daudz, ka, ka viņš ir gatavs upurēt. Žēlastība prasa upuri. Žēlastība prasa upuri. Nav iespējams dot žēlastību vienaldzībā. Ja mēs sakam, Tas varbūt skan tā abstrakt, dod, dod žēlstību. Nu, kā es dod žēlstību? Bet, eh, kad jūs ar sirds attieksmi, kas ir labvēlīga un piedodoša, cilvēkam, līdz cilvēkam arī piedodat, tad tā ir žēlstība, ko jūs varat dot tik vienam. Un ja, mēs, ja tas no mums neko neprasa, tad tā nav žēlstība patiesībā. Jo žēlstība prasa upuri. Tas prasa kaut, no kaut kā atteikties, kas iespējams mums pat būtu pamatot kaut ko saņemt vai, uh, Vienalga, kas tas arī būtu. Taču, ja mēs kādam piedodam, ja mēs kādam uh, esam labvēlīgi, tad mēs kaut ko nos, atsakamies kaut kā no sevis, no kaut kā, kas būtu mums, mēs atsakamies. Tātad žēlistība, mēs to redzam vis, vislielākajā piemērā, vistiešākajā piemērā par Dievu, kurš tiešām deva nesautīgi un līdz galam savu dēlu Jēzus Kristu. Tā bija žēlistība, kas izpaudās Jēzu Kristu. Viņš deva. Un tātad žēlistība prasa upuri. Un es vēlos, ka mēs kopā nolasam Mateja 18, pirmais evaņģēlijs, ja, jaunā derība, Mateja 18, 23 līdz 35. Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, 23. līdz 35. pāns. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāk norēķinu, viņam pieved parādnieku, kas tam bija parādā desmit tūkstoši talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad tā kalps krita pie zemes un viņu gauž lūdzu sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika viņa žēla Un viņš to palaida un parāda, tam arī atlaida. Bet šis kā, pats kalps izgāja sārā, sastap vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija simts denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogāja nogājis to iemet cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskumi, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauc un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī zan nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosiet. Tad nu šeit ir atbildi uz to, kāpēc mums arī ir jādod žēlstība. Jo mēs esam saņēmuši žēlstību. Mums ir nesalīdzinām daudz vairāk piedots. Kurš no mums nav pārkāps nevienu Dievu likumu vai Dievu nu, gribu? Kurš nav? Man šķiet, es esmu viss savā veidā. Arī pat, man liekas, nokaut kādu ar vārdu. Noteikti, ka var arī nokaut kādu. Bet, man liekas, visi baušļi, ja mēs paņem baušļus, mēs visu būtu pārkāpuši. Ja mēs paņem baušļus kā tādu dvēseles spogulu. Un mums visiem tas ir piedots. Jūs varat iedomāties, ja mēs nākam divu priekšā – tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš piedod mums mūsu pārkāpumus. Visu. Un tad iedomājieties blakus cilvēks, kas man nepasveicināja. Un es viņam nevaru piedot. <laughs> Kā tu tā? Piemēram, es gribu, ka mēs eh, saskatām to milzīgo atšķirību par to, kāda žēlstība mums jau ir dota katram. Mums taču tik daudz ir piedots. Kas varētu būt līdzvērtīgs tam, ko mēs nevarētu piedot? Laikam nekas. Tātad ne tikai Dievs dod žēlstību, bet arī mēs tiekam aicināti dot žēlstību viens otram. Un uh, mēs kopā pieminēsim un arī, ja iespējams, nolasīsim kādas rakstvietas, kaut arī Bībele patiesībā ir pilna ar žēlstību. Vecā darība, jaunā darība, mēs visu redzam, Dievs apžēlojas, Dievs dod žēlstību, viņam kļūst žēl, uh, Dievs atkal un atkal un atkal parāda savu žēlstību un dod to mums bez maksas. Tā ir nepelnīta dāvana. Un viņš to atkal dod, bet es vēlos, ka mēs tikai pāris apskatāmies, eh, kur Dievs parāda žēlstību un arī kur cilvēki savā starpā parāda žēlstību. Un viena no tām ir eh, rakstviet par, eh, no, no Lūkas evaņģēlī 13.6 līdz 9, kur arī es ticu, ir, ir parādīt žēlstību Lūkas evaņģēlīs. Ja, 3. evaņģēlijas 13. nodaļa 6 līdz 9 par vīģiskoku. Un tur stāv rakstīts šādu, un viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģiskoks, stādīts viņa vīndārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģiskoka, bet neatrodu, nocer to. Ko tas vēl izsūdz zemi? Bet tas viņam atbildēja un sacīja, kungs, atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus. Arī šeit viņš saka, labi, vēl dod laiku, lai ir vēl šis laiks. Kaut arī vairs jau nebija jēga. Viņš saka, kungs saka, nu viņš vēl, viņš jau cik gadus es nāku un redzu nekādu jēgu no tā, certam nost. Taču viņš parāda žēlstību. Viņš saka, labi, lai ir vēl šis laiks. Tad mēs arī Jāņa evaņģēlijā lasam, es varu nosaukt rakstību, bet varam nelasīt kopā, bet tā doma, lai paliek skaidri, Jāņa evaņģēlijas 8, 3 līdz 11, kur ir par, par laulības pārkāpēju, kur pie Jēzus pieveda viena sieviete, kādu sievieti, kur ir laulības pārkāpēji. Un šie bauslības vīri, viņi saka, pēc bauslības stāv rakstīts, viņi jānomēt akmeņiem. Kāda žēlstība. Vienkārši metam akmeņus, salasam, smukos, apaļos un metam. Un, un ko mēs redzam tālāk? Jēzus apsēžās, viņš pirkstu raksts smiltīs, un viņi uzstājās ar to jautājumu, viņš turpina rakstīt, un, un viņš prasa tālāk, kurš no jums bez grēka, lai pirmais met. Un viss viņa aiziet. Un arī viņš, kurš bija taisnis, Jēzus Kristus saka, arī es tev nepazudinu. Arī viņš nepazudina. Viņš vienkārši deva žēlstību. Jo pēc likuma pienāktos, tas nebūtu bijis nepareizi. Jēzus nebūtu bijis tajā vietā, viņi būtu nomētāti ar akmeņiem tikai tā. Bet viņš dod žēlstību. Viņš dod žēlstību. Par ķēni, ķēniņš Hiskija. Dievs viņam saka, saklāj savu gultu, sagatavojies, sakārto savus mantas, tu mirsi, tā slimība ir uz nāvu, tu necelsies no viņas. Ko Hiskija dara? Viņš lūdz Dievu, viņš sēž, raud, un Dievs saka, es esmu uzklausījis tavas lūkšanas. Viņš apžēlojās un devo 15 gadus viņam. Skaisti zināt vēl 15 gadu vismaz. Nu, vismaz 15. Kādam nemaz nav 15. Bet skaisti. Un viņš saka, labi, tev vēl 15 gadus, lai, lai notiek, dzīvo. Arī viņš apžēlojās, jo pa lielam viņa laiks bija pienācis. Viņš pateica, nē, viss, tev pietiek. Taču Dievs apžēlojās. Un tad viena Vispilgtākā man šķiet rakstiet par to, kur cilvēki apžēlojas arī viens par otru, ir tas pats pazudušais dēls, kur arī šis dēls aiziedams iztērēja visu, kas viņam bija iedots, viss šis mantojums, un, un viņš jau pie sevis apzinās, nu es īstenībā neesmu neko pelnījis, nu es iešu, kļūšu par cūganu, ēdīšu un kopā ar visiem kalpiem pie savu tēvu un, un būs labi. Taču no tālienes tēvs viņu ierauga, un viņam kļūst žēl. Tur stāv rakstīts, Un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs tu ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl. Un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Arī viņš izrādīja žēlstību. Mēs varam teikt, jā, tas bija viņa dēls. Kurš no mums nepiedod dēlam vai meitai vai savam bērnam? Bet, ziniet, Dievs to pašu prasa no mums ikvienu, ar, par blakus cilvēku, par ikvienu no mums. Tātad Dievs ir paredzējis ka mēs saņemam žēlstību, un Dievs ir paredzējis, ka mēs to arī dodam. Ja? Mēs visi, mēs visi klūpam. Ir rakstīts Jēkab vēstulē, mēs visi daudz un dažādos veidos klūpam. Nav neviena, kas neklūp. Un mums visiem vajadzīga žēlstība. Tātad mums ir jādod žēlstība visiem, un, kā, un kādiem ir jādod daudz žēlstība. Piekrītat? Kādiem cilvēkiem ir jādod daudz žēlstību? Un kāda cilvēka savukārt saka, man ir jādod visiem daudz žēlstību. Un tādiem cilvēkiem vajag vēl vairāk žēlstību. <laughs> ja kāds domā, ka man ir visiem jādod tikai žēlstību, man jau nevajag, es jau tā. Tad mēs kļūdamies. Tad tiem vajag vēl vairāk žēlstības, kurš tā saka. Ja? Mums visiem vajadzīga žēlstība. Un Dievs savā vārdā patiesībā romiešiem vēstulē 9, 22, 23 raksta – romiešiem 9, 22, 23. Un ko tu teiksi, ja Dievs, gribēdams parādīt savu dusmību un zinām darīt savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības trauks, lai atklātu savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko viņš iepriekš radījis godībai. Tātad tu un es, mēs esam trauki. Mēs esam žēlastības trauki, mēs esam trauki, kuros ir iepildīta, kuros ir ielieta, kuros ir dota žēlstība. Un trauks, trauku lieto dažādi. Mēs jau šeit lasām, ka trauku lietot godam, var negodam, citi ir māla trauks, citi ir mm, plasmasa, koka, dažādi trauki ir. Arī mēs esam trauki un mēs esam piepildīti ar Dieva žēlstību. Ikvienam, kuram mums ir piedots, mēs esam piepildīti ar Dieva žēlstību. Un tātad trauks, mēs lasām vēl citu raksturietu, kur kur rakstīts, un no viņa miesām plūdīs dzīvā ūdens straums. Tad, tad plūdīs pāri no tā trauka, kas mēs esam, tur no miesām plūdīs ārā dzīvā ūdens straums. Tad, tad arī mēs kā trauki, kā žēlstības trauki, piepildīt pilni līdz galam, jums ir piedots viss pilnīgi. Arī mēs spējam dot tālāk žēlstību. Tas, kam jānāk ārā, tā ir arī žēlastība, tā ir jābūt žēlastībai, kas nāk ārā. Ja? Ja? Jūs esat ar mani? Māri, pagriez kameru, tur ir cilvēki. <laughs> Labi, negriez kameru. Um, jā. Vai ir atšķirība, kā jums liekas, ir atšķirība dot žēlstību, dot labvēlību un piedošanu, jā? Mēģinām atcerēties žēlstības, to, to, to apzīmējumu, labvēlība un piedošana. Vai ir atšķirība dot žēlstību cilvēkiem, uh, kas eh, nav atzinuši Dievu un eh, dod žēlstību cilvēkiem, kuri ir ticīgi. Ir, ir atšķirība vai nav atšķirība? Es domāju, ka ir. Es domāju, ka ir. Kam ir vieglāk? Tam, kam ticīgs. Es domāju, ka man, man tā šķiet, kad otrādi. Nu, kāpēc es tā domāju? Kāpēc man liekas, ka cilvēkam, kurš nav atziņas Dievu, ir vieglāk dot žēlstību? Jo viņš ir patiesībā bez atziņas. Tad, kad, mēs, tad, kad cilvēks mums izdara pāri kaut ko, mēs zinām, cilvēks dzīvo pēc savas ticības un viņš nav ar Dievu, tad mēs zinām, viņam nav atziņas. Kāpēc, lai es vēl vairāk kaut ko varētu pārmest vai domāt, kā tu tā dari? Nu, jo viņam trūk šīs atziņas. Viņš dara no savas ticības, viņš dara no savas pārliecības. Un tur man šķiet, ka mums būtu jābūt vēl dāsnākiem dot žēlstību vēl vieglāk dot žēlstību, jo viņš jau neapzinās. Es zinu, ka viņš neapzinās. Tad kā es varu dusmoties? Bērni, maz bērni, nu viņi arī, kamēr viņi jau nav atzinuši, nav sapratuši, viņi rīkojas, kā viņi dara, un es zinu, ka viņš aiz savas nezināšanas vai aiz savas nemācēšanas viņš ir izdarījis kaut ko. Un ir vieglāk dot žēlstību. Bet iedomājieties, kas notiek, kad Latvijas sakot bračka izdara pāri. Tu, brāli, ticīgais, un tu man šitā, Tad liekas, bet tu taču esi ar atziņu, un kā tad tu tā, un tu dzīvo šitā, vai dari tā, vai runā tādas lietas. Tad man liekas, kad ir vēl grūtāk. Kā tev taču ir atziņa, tu taču dzīvo ar to. Un tur prasās uh, tiešām upurs piedot un uh, parādīt šo labvēlību. Tā kā man, man šķiet, tas ir mans skatījums uz uh, žēlstības došanu, vai tiešām cilvēks, uh, Kāpēc es to saku? Jo mēs, dā, mēs lielākoties pavadam savu ikdienu ar cilvēkiem, kas iespējams nav ticīgi. Ja, ja tas nav kaut vai jaunatnē ar misiju vai kādās citās organizācijās, kur ir kristīgi tikai cilvēki pa lielam, tad ir, tad ir jā, mēs, tad mēs neesam starp cilvēkiem, kas nav atzinuši Dievu, nav atzinuši Jēs par savu kungu. Bet man šķiet, ka atšķirība tomēr ir, ka bračka dara kaut ko, tad ir sāpīgāk. Bet, kad cilvēks no, no malas, tad mums būtu jābūt vieg, vienkāršāk ar to apziņu dod žēlstību. Ja? Pirmā no 16 lapām – pacietība. Nē, nav. Dievs, 2. korintiešiem 9.8. Paldies, Miķel. 2. korintiešiem 9.8. Dievs var jums dot bagāt, var jums bagātīgi dot visādu žēlstību, ka jums ar vienu ir pilnīgi iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tātad žēlstību, kādu mēs saņemam, var būt ļoti dažāda, var būt ļoti daudzveidīga, uh, visdažādākās dzīves sfērās, visdažādākās jomās. Ja domājat, no rīta mēs ceļamies, jau no rīta lūdzām, kad Dievs es atais acis, man vajag tev žēlstību, man vajag, lai es celtos un iet, uh, man vajag Tavu žāstību. Un es šeit nedomāju bailes, ka kaut kas notiks, bet Dievs, es zinu, ka Tavās rokās ir sākums un gals, nu katra diena. Es esmu Tavās rokās un man vajag Tavu žāstību. Dievs, šodien man jāiet uz darbu pārnām, man vajag Tavu žāstību. Dievs, man šodien ir jāiztiek, jāpabaro ģimeni, man vajag Tavu žāstību, man vajag. Es, bez viņas mums pietrūks kaut kas, bet Dievs var dot bagātīgi dažādu žāstību, ka mums pietiek un paliek pāri vēl labiem darbiem. Dažādu žāstību. Lai kur jo mēs iedomājamies savā dzīvē ticīgiem, mums kā ticīgiem cilvēkiem, vajag viņa žēlstību. Lai kas tas būtu? Un tad es vēlos vēl nedaudz pieskarties vienai citai šķautnei par žēlstību. Un tā ir rakstiet no Mateja evaņģēlī 12.7. Mateja 12.7. Un tur stāv rakstīts šādi. Bet kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē, man patīk žēlstība un ne upuris. Žēlstība un ne upuris. Dievam patīk žēlstība un ne upuris. Jo šķiet, ka tiešām Dievs kādā brīdī eh, uz mums negaida, ka mēs kādas lietas daram, bet ka viņš skatās, kā mēs viņas daram. Jo jautājums ir par to, kāpēc es daru, ko es daru. Vai tiešām tas ir tikai mans upurs, ko es gribu Dievam izpatikt, vai ko viņš ir pateicis, to vajag, un, un, un tā arī dzīvojam. Mm, kāds piemērs no, no ikdienas, no ne ikdienas, bet no, no dzīves situācijas. Mm, es tā cenšos arī kādā brīdī pavadīt laiku ar Dievu, lasot un lūdzot, un sanāk tāda diena, kad es to neesmu paspējis izdarīt, Un es zinu tāpat laikā, kad ir kāds cilvēks, kāda, kāda veca sieviete, kurai vajadzīga palīdzība. Un es pie sevis vienkārši tā domāju, es varu braukt, viņi jau gan nezina, kad es varētu aizbraukt. Un es varētu nebraukt un pavadīt laiku ar Dievu. Tad, nu, kas būtu tā kā labāk? Es neesmu lasījis, neesmu lūdzis, dušiem, ka būtu baigi labi. Ja Dievs jau saka, lai mēs meklējam viņu dienas un pavadam laiku, lasam viņu vārdu, dušiem, ka tas būtu labi. Un tad es saprotu, Dievs, bet tev patīk žēlstība. Dievam patīk žēlstība. Ja, pas, ja pat mēs nebūtu lūguši, lasījuši, bet mūsu sirds stāvoklis būtu pareizs un mēs būtu kalpojuši un, un devuši arī žēlstību citiem, tas viņam patīk. Dievam patīk žēlstība un ne pats upurs. Un tāpēc man, manas pārdomas bija par to, kā mēs attiecamies pret tik vienu lietu, ko mēs arī darām. Vai mēs darām to tikai tādu pienākumu pēc, vai zinot, ka mm, Dievs tev, tu, tu gribi, tu sagaidi, ka mēs tā darām. Tā jau arī ir. Bet mēs arī lasām par citām lietām, par sabatu, piemēram. Ja ne jau sabats ir domāts, ne jau cilvēks ir domāts sabatam, bet sabats cilvēkam. Un, un tāpat sabatā viņi darīja darbus, ko bija aizliegts. Plūca vārpas, ēda, eh, izvilkt tur, tur ārā dzīvnieks no akām un no kurienes, kā mēs rakstam, lasam līdzības. Un, tā kā Dievam patīk žēlstība un nevis pats upurs. Dievs skatās uz, uz to, kā mēs daram lietas, vai mēs kā kalpojam, vai mēs kā dzīvojam, vai pat kā mēs dodam žēlastību. Uh, Dievs, es zinu, ka tu gribi, lai es piedodu viņam. Nu labi, es tev piedodu. Un viss, un, bet sirds tur nav. Tur nav, mēs aizējām tādu pašu, tādu pašu nastu tālāk. Dievam patīk žēlstība un ne pats upurs kā tāds. Jo pats upurs kā tāds patiesībā nav slikts, kā iepriekš runājām. Ja mēs gribam parādīt žēlstību kādam, tas ir labvēlība un piedošana, un tas no mums neko nepaprasa, tad tā ir tāda vienaldzība. Un tad mēs nenosauksim to par žēlstību. Tas nebūs no sirds. Jā, tā bija tā viena šauna, ko es gribēju pieminēt par žēlstību vēl. Un, um, un ziniet, šodien mums katram ir dot šī žēlstība, mums ir dots spēks dot viņu tālāk. Un šis spēks ir svētais gars. Svētais gars, kas mums ir dots, viņš ir tas, kas mūsos darbojas, viņš ir tas, kas mūs vada, viņš ir tas, kas mūs pamudina, Un viņš ir tas, kas mums palīdz dot žālstību tālāk. Tas pats gars, kurš uzcēla Jēzus Kristu no mirušiem, iedomājieties, tas, kurš dara šīs lietas, kurš bija pašā radīšanas sākumā, viņš ir tevī, tevī, tevī, piedodiet kā pirkstrāda, visos mūsos. Viņš ir mūsos, tas pats spēks. Mums ir iespēja dot žēlstību. Un vispirms jau tāpēc, ka mēs jau esam saņēmuši viņu. Un mums ir jādod žēlstība, un ziniet, kāpēc arī, lai mēs netiktu pievilti. Tad, kad mēs esam kūti dot žēlstību, kad mēs vairs nespējam cilvēkiem parādīt labvēlību un piedošanu, tad cilvēks bieži vien tiek pievilts. Viņš ar to dzīvo, un tā ir kā tāda, kā rakstīts rūkt sakne, kas izaug un nomāc ticību. Ja mēs nevaram izrādīt žēlstību, ja mēs nevaram attiekties no kaut kā, kas mums it kā šķietam pienāktos vai būtu pareizi, un, un tā kā nomirt par labu tam tuvākajam, tad mēs paši sev pievilsim. Mēs dzīvosim ar šīm saknēm, ar šiem viss, kas auga, ar rūgtumiem, un, un tas nomāca, un tas pat tur aizies no ticības prom. Kā brāļu mās, kas ticībā, ja mēs dzīvojam, kāds ar rūgtumu un nespēja piedot, dot žēlstību, tad tas mūs ar laiku, tas tikai paprasa laika, jo ikviena nezāla viņa aug un nomāca to, kas ir labs. Mums ir jābūt dāsniem dot. Mēs varam pateikt, Jūs varat šodien pateikt, izteikt skaļi, es esmu saņēmis žēlstību. Es esmu saņēmis žēlstību. Un es varu dot žēlstību. Es varu dot žēlstību. Mēs ik viens varam dot žēlstību. Tas vienkārši mūsu ausīm. Citreiz sakarī, ka, kad lūdzu, tad jālūdzu skaļi. Es domāju, kāpēc jālūdz skaļi? Lai mēs paši arī sadzirdētu, ko mēs pasakam, ja? Lai mēs arī nenovērstos no savās domās neaizpeldēt. Jo brīži, brīžiem, brīžiem, bieži vien uh, gadās, ka mēs it kā esam šeit, un tāpat laikā neesam šeit. Jūs visi esat šeit? Jūs esat šeit. Forši. Mēs esam saņēmuši žēlstību, un Dievs mums ir devis spēku. Viņš ir devis svēto garu ikvienam no mums, lai mēs varētu dot žēlstību tālāk. Jā, tiešām katru dienu mums ir vajadzīga. Tātad, kā raksts saka, tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlastības – Viss no Dieva žēlstības. Cik gan daudz ir atkarīgs ja, no žēlstības. Un nolasīsim vēl pāris rakstietas kopā. Vai es pieminēšu viņus, un, un Miķels droši vien uzliks kolosiešiem 3, 12, 13. Tad, nu kā Dievi izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panest un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un Jēkab 2.13, Jēkaba 2.13, jo tiesa ir bez žēlstības tam, kas neparāda žēlstību. Žēlstība nebēdā par tiesu. Žēlstība nebēdā par tiesu. Interesanti. Ko tas nozīmē žēlstība nebēdā par tiesu? Un man šķiet žēlstība nebēdā par tiesu, jo viņa ir lielāka par, par tiesu. Žēlstība, ja mēs esam sa saņēmuši žēlstību, tad mums nav jābaidās vairs no tiesas. Mēs, kas ik viens esam saņēmuši žēlastību, nākot, nonākot pie Dieva, mēs ik viens reiz nonāksim pie Dieva, mums nav jābaidās. Jo mums ir, mums ir žēlastība, kas ir lielāka par tiesu. Viņa ir lielāka par tiesu. Kur vairojas grēks, tur pārpārim vairojas ir žēlastība. Žēlastība nebēdā par tiesu. Un mums ir tā žēlastība, kas ir pāri par tiesu. Pāri tiesai, viņa nebēdā par to. Ja? Dievs, protams, ir taisnas tiesnesis, bet kā jau iepriekš minējām, ja, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnas ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un žēlstība ir lielāka. Žēlstība ir lielāka par tiesu, tāpēc viņa nebēdā. Viņai nav jāuztraucās. Ja mēs esam atdevuši savus dzīves Dievam, ja Jēzus Kristus ir mūsu kungs un glābējs, mums nav jābaidās par tiesu, jo mums ir viņa žēlstība, kas nebaidās no tiesas. Viņa ir lielāka. Jo cik augstu ir debesis par zemi, tik liela ir viņa žēlstība pret tiem, kas viņu bīstās. Ja mēs gribam saņemt tā kungs žēlstību, ja mēs gribam dzīvot viņa žēlstībā, bīsimies Dievu. Mēs taču esam dzirdējuši. Mums atliek atzīt, ka tā ir patiesība. Tas, ko Dieva vārds saka, tā ir patiesība. Tas, ko šodien lasījām, eh, klausījāmies evaņģēlijas par Jēzu Kristu kā glābēju. Ja mēs to atzīstam, tad mēs saņemam žēlstību un mēs dzīvojam bībā. Viņš saka pret tiem, kas viņu bīstas, tik augstu ir viņa žēlstība, tik liela viņa žēlstība. Un kā citi jēka bestolē rakstiet saka, toties viņš dod lielāku žēlstību. Tādēļ raksti saka, Dievs stās pret, pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Tātad bijība tā kunga priekšā, pazemība, ne bailes, bet pazemība Dievu priekšā. Mūsu savā starpā dzīvojot, Dievs dod žēlstību. Tas ir tas ceļš, tas ir tas veids, kā Dievs dod žēlstību, dzīvojot bībā, dzīvojot pazemībā viņa priekšā. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz vairāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nākt par mani. Tev pietiek ar manu žēlstību, saka tas kungs. Būsim ātri dot žēlstību, atkal un atkal ikvienam. Par to arī šodienas stāsts dod žēlastību. Šeit mēs esam, šeit viss ir skaisti, kamēr neviens nerunā un neko nedara, nav jādod žēlastību. Kaut arī savā prātā mēs jau varam apgrēkoties. Bet mēs tūlīt piecelsimies un iesim ēst un būt sadraudzībā. Un mēs pēc tam iziesim ārā. Un mums vajadzēs žēlstību. Un mums vajadzēs dot žēlstību. Es gribu vērst mūsu visu uzmanību uz to, ka mums ir jādod žēlstība. Neizbēgam. Nav neviens, kuram nebūtu jādod žēlstība tālāk. Mums būs iespēja. Mēs satiksim cilvēkus, būsim darbos, būsim, kur vien būsim. Mums ir jādod žēlstība un tik daudz. Jā, jūs saka, jā, ir tā. Bet bieži vien mēs palaižam to garām. Mēs paturam kaut ko sev. Nē, tas man pieder. Nē, viņš man aizvainoja. Nē, viņš man nepasveicināja. Nē, viņš man neielaiz upu pirmais. Brāļi, māsas, dosim žēlstību. Un jau mazās lietās. Es nesaku par lielām lietām šobrīd jau. Bet sāksim ar tām mazām. Dievs vēlas, ka mēs visās lietās parādītu žēlstību. Un viena no tām tādām rakstītām, 2. Timotejam 2.1. Uzliekam, ja? 2. Timotejam 2.1. tad nu tu, mans bērns, topi spēcīgas žēlstībā, kas Kristu Jēzu. Spēcīgi žēlstībā. Mēs varam būt spēcīgi, dot žēlstību, dot labvēlību, dot piedošanu. Mēs varam būt spēcīgi. Tas pats spēks, kas uzcēla Jēzus Kristu no mirušiem, ir mums. Un mēs varam būt spēcīgi dot žēlstību. Mums ir jādod žēlstība. Mēs esam saņēmuši, dosim arī tālāk žēlstību. Jūs satvērāt to, to domu, ja? Mums būs iespēja dot žēlstību. Un ja mēs viņu negribam dot, mēs sev noteikti skādējam, mēs sev daram pāri, un mēs nedaram Dievu prātu. Mums ir jābūt ātriem, mums ir jābūt tūpi spēcīgi žēlstībā, tai labvēlībā un piedošanā pret savu tuvāku. Nu, Nepārtraukti mums gadās, viļus vai neviļus, izdarīt kādam pāri, vai kāds mums izdara pāri. Un mēs izdaram ātrus secinājumus un spriedalējumus un, un aizvainojamies un, un būsim spēcīgi, dod žēlstību. Man šis tas tik aktuāli. Ja mēs nespējam piedot, ja mēs nespējam parādīt labēlību, ja mēs nespējam atdot kaut ko no sevis arī vai, vai aizmirst vai pārkāpt kādām lietām pāri, uh, Tā kā paldies. Paldies arī, ka mēs izrādām žēlstību viens otram, arī draudzē. Jo es ticu savādā, ka neiet nekādas lietas. Tas, tas viss jukt un brukt. Un, un nedēļ Dievu, dēļ mums. Tā kā paldies par žēlstību, ko jūs jau izrādat. Un, un es aicinu, ka mēs ik viens dzīvojam. Atkal un atkal žēlstībā. Mēs esam saņēmuši to žēlstību, kas nebēdā par tiesu, to, kas ir pāri visam. Un mums ir jādod žēlstību dosim žēlstību, iziesim ārā un pamēģināsim dzīvot viņā. Esat praktizējuši dzīvot kādā lietā, ko jūs esat atzinuši. Es zinu, mēs eh, arī kādā rītā nu, ar vīriem esam runājuši. Šorīt mēs runājam un, un izdomājam, kādam jāpastāst par Dievu, kādam jāpasludina evaņģēlīšs, un, un dzīvojam ar šo domu. Es izēju un es, es braucu uz darbu, varbūt kā mēs varētu, vai, vai, vai kāds topotāju paņemt, vai es esmu darba vietā, varbūt kolēģiem, var, kāda ir iespēja, kur ir šī iespēja. Es meklēju viņu, es dzīvoju viņā. Jūs esat mēģinājuši, šodien jāpastāst kādam ir. Varbūt šodien kāds atgriezīsies un tiks izglābts. Tas pats ir žēlstība. Ja mēs sakam, mums ir dot žēlstība, mums ir jādod tālāk, tad jebkurā situācijā mēs nonākam un, un ir, kas mums liekas izdarījis pāri vai, vai kādas domas vai aizvainojums. Es izvēlos dot žēlstību, es izvēlos dot žēlstību. Man ir žēlstība, es izvēlos viņu dot. Es eju, es, es dodu žēlstību, jo man viņa ir. Man ir tas spēks. Dievs ir man devis to spēku. Esiet topiet spēcīgi žēlstībā. Amen. Lai Dievs palīdz mums dot žēlstību, jo mēs viņu esam saņēmuši. Labi, lūksim, lūksim. Ja? Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par, eh, par šo žēlstības dienu arī. Paldies Tev, kungs, ka Tu izrādi žēlstību, kungs, ka mēs katrs varam būt arī šeit. Un, un Dievs, mēs esam saņēmuši, mēs esam saņēmuši tik daudz. Kungs, kā lai mēs gribētu paturēt, kungs, kādas lietas pret savu tuvāko. Dievs, ja tu mums esi parādījis tik vien pārāk savu labvēlību un piedošanu, kungs, un mēs gribam kaut ko paturēt tās. Piedod, kungs, piedod par ikvienu no tām reizēm. Kungs, bet šodien mēs zinām, ka tu dod jaunu sākumu. Kungs, tu dod mums arī jaunu laiku, kungs, un jaunas iespējas un, un situācijas, kungs, kurās dzīvot. Dievs, un mēs zinām, ka mēs iesim tālāk un būs, kungs. Un atkal būs iespēja, kungs, uh, Eh, dod žēlstību, kungs, un atkal un atkal mums pašiem būs vajadzība, kungs, saņemt no tevis viņu. Debes tēvs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka tiešām tā žēlstība, ko Tu mums dod, ir pāri visam. Kungs, tā nebēdā par tiesu, kungs, jo tā tiešām ir pāri viņai, tā arī nav jāuztrauc par to, kungs, jo Tu, kungs, esi mums to devis, un, un paldies, ka tas ir nepelnīts. Paldies, ka mēs nevaram nopelnīt ne ar saviem darbiem, kungs, eh, ne ar ko citu, ne ar savām rīcībām, domām. Dievs, bet Tu to dod, kungs, un mums katram tā ir vajadzīga. Paldies Tev, Dievs, mēs tiešām lūdzam, ka mēs izvērtējam arī savus darbus, kungs, kuros mēs dzīvojam, ka mēs nepienesam tikai upur, kungs, kas Tev liktos šietam būtu pareizs vai, vai vajadzīgs, kaut arī te ne jau Tev pašam, kungs, šis upurs, bet Dievs, ka mēs izmeklētu savus sirds un saprast, kāpēc mēs to darām kāpēc mēs darām kādas lietas, kungs, un vai tiešām tajā ir, kungs, šī sirds mūsu, kungs, vai mēs to nedaram tikai uh, aiz kādiem rakstiem, kungs, aiz, aiz kādiem sev apņemtiem pienākumiem vai, vai tradīcijām, kungs, kas ir ieviesušās tās. Es lūdzu, kungs, palīdz mums, kungs, no sirds, kungs, kalpot Tev, dzīvot ar Tevi, kungs, palīdz mums būt ātriem un spēcīgiem, kungs, dot žēlstību, kungs, arī tālāk. Paldies, ka mēs esam Tavu trauki, ka Tu esi mums piepildījis. Dievs, mēs iesim, kungs, un lūdzam nāc mums līdz. Lūdzam, svētais gars, lai Tu mums tiešām palīdz, uh, Eh, un, un, un eh, es tu mūsu spēks, eh, mūsu nespēkā, tad, kad mums ir jādod šī žēlstība, tad, kad mums ir jāpienes tas upurs, kas ir, tev ir tīkams, kungs. Dievs, paldies Tev, lai Tavs vārds, kungs, tiešām ir svētīts, kungs, lai tas, kungs, ir ikvienam no mums dzīves Tēvs, ikdienā, kungs, un lai tas nes augus. Dievs, lai nevien rūkt saka, nekas, kungs, nenomāc Tēvs un, un neaizved no Tevis. Dievs, paldies Tev, paldies Tev, kungs, mēs pieņemam Tavu žēlstību, kungs, kungs, Paldies Tev, kungs, ka Tu mums to dod. Jēzus vārdā pateicamies. Āmen.